Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Tava saindo do jet meio louco e perdido A mais linda me ligou, diz que eu tô fudido Bebado no volante, acelerei rapidinho Chegou na casa dela, ela disse que? Deixa comigo? Deixa comigo, Kiko Gostoso demais, sentou, gostoso demais Remexe esse popopo pai Que tá gostoso demais Sentou, gostoso demais Kiko, gostoso pro pai acompanhe tá gostosa ah. demais Que tá delícia demais Tentou, gostoso demais Ficou, gostoso pro pai Remexe ah. é esse corpo pro pai ah. E tá gostosa demais Que tá delícia demais Tentou, gostoso demais Ficou, gostoso pro pai Remexe é esse corpo pro pai E tá gostosa demais Que tá delícia demais Que tá gostosa demais Mais uma nova vai segurando só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Ai. Tava saindo do jet meio louco e perdido Mas ainda me ligou noite acelerei rapidinho. Chegou na casa dela, ela disse: Que? Deixa comigo? Deixa comigo, Kiko, gostoso demais. Sento, gostoso demais. Remexe esse popo pro pai, que tá gostoso demais. Sento, gostoso demais. Kiko, gostoso pro pai. Remexe esse popo pro pai, que tá gostosa demais. Que tá delícia demais. Sento, gostoso demais. Kiko, gostoso pro pai esse corpo, pai. Que ah. ah. ah. tá gostosa demais, que tá delícia demais. Tentou, gostoso demais. ficou gostoso pro pai. Remexe esse corpo, pai. Que tá gostosa demais, que tá delícia demais. Que tá gostosa demais. Mais uma nova vai segurando.